Žiauri tikrovė. Sveiki visi, ir vėl penktadienis, pulso etrija, žiauri tikrovė, kaip ir įprasta nuo 11 valandos ir istorijos, nepriklausomas istorijos tyrėjas ekspertas Aivaras Lilykas. Sveikas gyvas, Aivarai. Sveikas gyvas, sveiki gyvi visi klausytojai. E, taip, e, pabaigiam praeitą kartą. E, E, laiko pritruko kalbėti apie Gediminą, bet pabaigiam ties aukso ordą. Kas tai per reiškinys, su kuriuo mes turėjom santyki nuo pat grubiai 1219-1214 metų ir beveik iki pat, kol Krymo orda nesunyko apie 1700 grubiai sakykime, milžiniško laiko tarpo šalia mūsų buvo valstybė, kurios šiai dienai sunku net ir įsivaizduoti, Mongolijos pakraštys, ar ne, ar Kinijos. Ir e, yra net anegdotas toks jokingas ir rimtas ir nerimtas iš vaikystės, iš mokyklos jį prisimenu, e, o mokinaus dar sovietmečių. Tai yra mm, jokelis toksai. Susitinka Gorbač... E, Brėžnevas su Reiganu. E, ir sako, žinai, norim pažiūrėti, kaip atrodys mūsų valstybės po šimtą metų. E, užšaldė juos tenai ir po šimtą metų e, susitinka, e, skaito Brėžnevas laikraštę ir jokiasi. Sako Reiginas, o tai ko tu jokies? Nu tai va, sako, parašyta, kad Amerikoje vyksta 30 komunistų partijos suvažiavimas. E, Hmm, Dreigenas taip <laughs> atsikosėjo, pasiėmė laikraštį skaito, irgi išvengia užpilo susijėmęs, raitydamas jis negali. Brėžinas dabar klausia, a tai tu ko sako jokies dabar? Taip sako jau stipriai. Na tai sako parašyta, kad Suomijos Kinijos pasienyje vėl neramumai. Tai čia tas pats, Suomijos Kinijos, tai Lietuva prie Mongolija Kinija. Jo, jo, tai buvo Lietuvos Kinijos pasienyje vėl neramumai. E, buvo laikas, labai sunku patikėti, bet panašu mano supratimu, kad teoriškai tai yra įmanoma ir šiai dienai panašių įvykių scenarius. Todėl aš kalbu apie iš tikrųjų giliai mentalinius, protinius, e, pasamoninius dalykus, kurie vieninteliai mano supratimu, žinant mūsų tą neiškraipytą, nepolitinę, nereliginę istoriją kurią saugo, kad neprieitų kažkokie tai keisti asmenys, kurie vadinasi kartais istorikais, nors jie labiau tiktų vadintis politikais, tai kad neprieitumai prie tų, nes jeigu tu išmuši varstus, išmusi konflikto galimybę. Tuo metu mes buvom sąjungininkai. Tas yra keista. Ir kas tai buvo, kodėl mes buvom sąjungininkai su Auksorda, su kuria mums buvo įrodinėjama, kad mes kovojom, kai šimtai, jeigu ne tūkstančiai dokumentų kalba to laikmečio, nuo 13 amžiaus iki pat uh, 1200 e, pabaigos 1300 pradžios. Tai yra e, vat, beveik šimtmetis, sakykime, mes buvom sąjungininkai. Šimtmetis buvom sąjungininkai. Ir vat šiandien panagrinėsim, kas tas pereiškinys buvo aukso orda, kodėl jinai atsirado ir kaip. Ir aš pradėsiu nuo laiško. E, nuo laiško, kurį parašė Dalai Hamas, nebuvo, e, sakykime, netgi tokio asmens kaip e, E, Čingis Hamas, ar ne? Savotiškai taip jis buvo, bet iš kinietiškos pusės. Mongolaigi, kadangi tai buvo Mongolų imperija, kaip ir Lietuvoje, ar ne, nevadinom reksais savo valdovų. Tai Italijoje ten vadino reksais jos. E, o pas mus buvo kunigaikštis, e, didysis kunigaikštis priklausomai nuo to, ko rykis galėjo būti ir panašiai. Tai netgi reksas yra nuo rykio išvestinė. E, tai dabar... E, Dalai Hano, paaiškinsiu vėliau, kodėl Dalai Hano, e, laiškas yra išlikęs e, iš 1245 metų, aiškus jau mirus e, Dalai Hanui, e, tai yra jo e, pa, pa, palikonio laiškas. E, Popiežiaus Inocentas IV sostinę, į Mongolijos sostinę Karakorumą buvo pasiuntęs Pranciškoną e, Karpinį, E, pavardė, pavardė tartis dėl taikos aukso ordo 1245 metais. Ir atsakymų su Dalai Hanu buvo parvežti Vatikaną ir laiško turinį, aš dabar vieną iš laiško, kuris pasiekė e, beveik po dešimties metų, 1254 metais Vatikaną, e, ištrauką to laiško iš Karakorumo siūsta į Vatikaną. Ir čia yra Dalai Hano e, žodžiai amžino dangaus gale mes didžiosios tautos dalai Hamas, mūsų įsakymas. Tai įsakymas siunčiamas didžiajam popiežiui, kad jis žinotų ir suprastų. Po mūsų tarybos poži, posėdžio Karal srityje jūs mums atsintėt prašymą ir linkėjimus, tai išgirdome iš jūsų pasintinių. Ir jei jūs elgėtės pagal savo žodžius, tai tu, kuris esi didysis popiežius, ateikit patys asmeniškai pas mane – kad kiekvieną jasos įsakymą tuo pačiu metu mes jums priverstumėm ir išklausyti. Ir dar, jūs pasakėte, jog jei aš priimsiu krikštą, tai bus gerai. Tu pratingai pasiolgiai, atsiūsdamas prašymą mums. Tačiau šio tavo prašymo mes nesupratom. Ir dar, jūs atsintėt man tokius žodžius. Jūs užėmėt visą Majar, Vengriją. Ir Kristijan, krikščionis. Aš stebiuosi. Kur tame klaida, pasakykite mums. Iš šių tavo žodžių mes taip pat nesupratome. Čingis Hanas ir Hanas pas abiejų atsinte išklausyti Dievo įsakymų. Tačiau Dievo įsakymų šie žmonės nepaklausė. Tie, nuo kurių tu kalbi, turėjo didelę sueigą, parodė savo išdidumą ir nužudė mūsų atsistus pasintinis. Šiose žemėse amžinojo Dievo jėga žmonės buvo nužudyti ir sunaikinti. Kai kurie pagal Dievo įsakymą išsigelbė, tik dėl vien jo galios. Kaip žmogus gali imti ir nužudyti? Kaip jis gali užimti ir uždalyti kalėjimą? Argi ne tu taip sakei? Aš krikščionis, aš myliu Dievą, aš niekinu ir... Kokiu būdu tu žinai, kad Dievas atleidžia kaltes ir iš savo gailestingumo suteikia malonės? Kaip tu gali žinot? Ar todėl, kad pasakėjai pats šios žodžius? Dievo gale visos žemės, pradedant ten, kur pateka saulė ir baigiant tomis, kur nusileidžia patikėtos mums. Be Dievo įsakymo niekas negali tai padaryti. Dabar jūs turit nuoširdžiai pasakyti, mes tapsime jūsų pavaldiniais, mes atiduosime jums visą savo turtą. Tu pats priekyje karalių, visi kartu, be jokių išimčių, atvyksite siūlydami mums savo tarnystę ir nuolankumą. Nuo to meto mes laikysime jūs pavaldiniais Ir jei jūs nepasaky, nepas, e, nepasieksite Dievo įsakymų ir pasipriešinsite mūsų įsakymams, tai jūs tapsite mūsų priešais. Štai, ką jums verta žinoti. O jei jūs pasirksite kitaip, tai ar galime žinoti, kas nutiks? Vienas Dievas žino. Paskutinėmis dienomis Džamad al-Aharo metuose 644, e, tai lietuvių kalba iš arabų, iš to meto jau, sakykime, e, 11, 3, 11 lapkričio 1246 metais. Tai yra, jūs girdit laišką tuo pačiu metu, kada jis buvo parašytas. Laida vyksta kaip tik tuo metu, kai tas laiškas buvo perskaitytas Vatikane. Ir e, čia mes susiduriam su reiškiniu, kur dvasinę galę, dvasinį užtaistą galit suvokti tiek Vatikaną, e, kur iš esmės yra niekinis, ir tiek e, aukso ordos, kuris iš esmės ir atskleidžia priežastis, kodėl tai buvo pakankamai galinga imperija, milžiniška imperija. E, jeigu imsim, tai vienintelė, kuri buvo panaši pagal dydį, tai Didžiosios Britanijos sukurta 18 amžiuje. 60 kvadratinių kilometrų tik tai skyrėsi. Aš kalbu apie tų, kur buvo jungta į Indiją, kur buvo net Šiaurės Amerikos valstijos jungtos į, Ameriką, į, Kana, į šitą į Didžiosios Britanijos imperijas karūną. Tai šiuo atveju mes matom tokio padydžio imperiją. E, ir kas tai pada, padėjo, tai yra, grįšim prie e, pačio pavadinimo dabar. Ne Čengis Hanas arba Tengizas Hanas. Hanas tai yra čia jau kinietiškas žodis, atėjęs iš indoeuropiečių kalbos beje, iš tos armatiškos kalbos, iš kunigaikščio, Kaganas. E, ir kadangi tas kultūra iš esmės į Kiniją, patys kiniečiai kalba, yra tie toharai vadinamieji, dar vadinami skitai, e, istoriniai irgi šaltinėse yra tai, kad iš esmės ta Kinijos e, karinė visuomenė buvo sukurtas kitų tų atvykusių ten, tai yra indoeuropiečių ir didžioji dalis su karinė terminologija žodžių, netgi ir kovos meno yra susijęta su mūsų kraštais. Jūs net nustepsit, Inirijan ženklas yra pas mus pirmą kartą istorinėse šaltinėse pavaizduotas. Gotų pasaulyje, tiesa. Bet tai čia yra ketvirtas amžius po Kristos, mes dabar esame dar tik tai 13. Tai e, galbūt aš ir tą laikotarpį kada nors papasakosiu klausytojams. Grįžtam prie pavadinimo originalę mongolų kalboje yra ne Čingis Hanas, atsiprašau, ne e, e, Hanas, o e, Dalai e, žodis dalai. Ir Hanas jau yra kinietiškas žodis, paskirtas to krašto valdytojui, kaip mūsų kunigaikštis. Jisai esmė ir panašumų ir skambėsi netgi yra, e, ir šaknimi yra tie patys žodžiai. Hanas ir Kaganas ir kunigaikštis. O dalai yra mongoliškais žodis ir beje siejas irgi su indoropieštišku žodžiu dale. E, tai yra pasaulio valdovas, jeigu paimti. E, ir dalai yra ne kas kita, kaip mongoliškas, e, lamai jau senas ir budistinis žodis reiškintis dangaus skirtas, dangaus išrinktas, dangaus. Tai yra dangaus skirtas valdovas. Arba, žodžiu, va, tas dalai priešdėlis yra e, būtent mongoliškųjų valdovų e, esmė ir e, atspindys, ką jie nešė, kas jie buvo. Ir tas, dar vieną aš perskaitysiu apie jų pasaulėžiūrą. žiūrą aprašymą apie jų šamanistinę, jų buvo šamanistinė e, ir e, dalinai lamaistinė, dalinai lamaistinė. Nuo, nuo Čingis Hano laikų jisai priėmė lamaizmą kaip vieną iš tų, sakykime, oficialiųjų pripažintųjų valstybinių pasaulėžių, nežiūrint, kad didžioji dalis mongol buvo krikščionis. Irgi turbūt surprizas. <laughs> E, taigi, e, aprašymą apie šumanistinę mongolų pasaulyje žiūro. Frankų karaliaus e, Liudviko IX e, buvo irgi pasiuntiniai Karakorumą atsiųsti e, Sarai sostinę. Kitas vienuolis Viljamas Rubrik, Rabrik buvo aprašo prisiminimuose apie tai, kaip buvo susitikimas suruoštas visų religijų atstovų pas Dalai Haną rūmose ir jisai pateikia šios Mankhechano žodžius. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs jų nesilaikote. Mumsgi davė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimus, gyvenamdami ramybėje. Dar kartą pagal. Dievas jums krikščionims perdavė raštus ir jūs jų nesilaikot. Mumsgi davė išminčius ir mes elgiamės pagal jų patarimus, gyvendami ramybėje. E, tai čia vėl labai daug kas yra atskleidžiama. Mūsų visuomeniai taip pat buvo išminčiai, o nebuvo raštai. Ta prasme, buvo perdodama išmintis, esminė, kurią tu gali kisti, o ne raštas, kurio tu negali keisti. E, ir e, šiuo atveju e, Čingis e, Hanas, e, toks buvo didysis lama e, iš Tibeto, e, kuris priėmė E, kuri pripažino Lama Sakė, e, kuri pripažino mongolų valdžia. Ir tai buvo šiuo atveju padaryta santykis valstybės šventikas globėjas, pradžiai tarp Lamos ir Dalai Hano. E, tai ir įvyko apie 1205 metus dar gyvamą esant Čingis Hanui, e, nes jisai ieškojo pasaulyje žiūrės, nes kūrė karinės valstybės, vat kas keišiausia e, jisai kūrė ūkinę imperiją, ūkinę dvasinę imperiją ir kaip gindamasis jis iš esmės vis gavo eiti link to centro, iš kur tas konfliktas kilo, iš kur tas e, mirties virusas kilo ir be abejo, kaip laiškus aš pradžioje skaičiau, į Vatikaną, į tą europinės kultūros mirties žydinį, tai pavadinkime, e, E, ir ėjo jie ten pamažu visą laiką. Išsiaiškinė, iš kur kaip pat dar senose laidose menulie, padovanojau žemę, aš menulyje tau, Erikai, ir tu menuliečiai pagaliau nutarė išsiaiškinti, iš kurgi klausyk čia tasai išlipo ir šaudo visus dabar, ir kokiais raštais remdamis. Tai šiuo atveju mongonai lygiai taip pat bandė išsiaiškinti, kas ir kaip ir iš kodėl čia, ta prasme, viskas vyksta. E, tai va, santykis buvo dviejopas šventikas ir glob, šventikas globėjas. Irgi panašus kaip uh, Vatikane, sakykime, ar ne, kur šventikas globėjas, bet čia atveju ten buvo diktatūra su diktatoriškais e, metodais įvedinėjama krikščionybė, žiauriais, nes nei vienoj pasaulio valstybei. Sekanti laida bus apie kryžiuočio ordiną ir ten daugiau papasakos. Tai va šventikos ir e, globėjas kaip valstybinis, e, valstybės padalinimas į dviejų asmenių – dalai ir lama – buvo šiuo atveju atskirta. Dalai buvo pasaulietinė valdžia, o Lama buvo dvasinė valdžia. Ir tai buvo du skirtingi titulai. Ir e, lamaistinis Tibetas buvo įkurtas Čingischano. Ta Tibeta, kurį mes matom šiai dienai, yra nekas kito kaip Čingischano sukurta valstybė. Ir Lama būtent buvo tas dvasinis valstybės grobė, o Dalai buvo pasaulietinis valdovas. E, ir dabar e, E, grįžtų prie Čingishano, e, prie asmens, kuris sukūrė šitą sistemą visą, e, kuris gyveno tikrai labai įspūdingą gyvenimą ir tai jis gyveno grubiai nuo 1161 metų, nors nieks nežino, kiek iš tikrųjų jisai gyveno, kada gimė tiksliau. Kada mirė, tai buvo 1227, 1227 e, metais, kai sulaukęs maždaug 66 e, metų, Dalai Hanas Dalai Hanas, Čingis Hanas arba e, Temudžinas e, numirė. E, numirė prieš Tangutus, tai dabartinė Baikalo, maždaug kur Baikalo ežeras, tą teritoriją žygio metu. Ir spėjama, kad netoli savo gimtinės palaidos tas Burhan Khaldun, dievo ten kalnas Mongolijai, bet į Altajaus pusę ten, sakykime. Taigi, e, pats e, Dalai Hanas, kurį laiką buvo tituluojamas tiesiog, jis kai tapo jau visos imperijos valdovais, tą Dalai paėmė jau dangaus, nes iš tikrųjų buvo akivaizdu, kad tik dangus galėjo sukurti tokią didžią imperiją, e, ne žmogaus rankomis, kas atsispindi ir tam laiške, kurį jūs pradžioje girdėjot. E, buvo vaidinamas Tanzu, Pinjin, imperatorium Šengvu, tai yra kinietiškais pavadinimais įvairiausiais. Ir E, buvo e, iš garsios giminės, iš klanų, kurie tarpusavį kovojo, pragyveno tremtyje, vienatvėje beveik 5-7 e, metus grubiai ir tos vienatvės metu pasižiūrėjo, kokiu įstatymu reikia tiem žmonėms, kurie visiškai pasileido, pradėjo gyventi, kurios visiškai pradėjo Kiniją terrorizuoti. Ir to vizijų, to supratimo pagrindų buvo sukurtas įstatymų rinkinys JASA, mhm E, kuris tapo mongolų valstybės ir pagrindu. Ir gyvenimo būdo, ir gyvenimo taisyklių, ir santykių. Tai Čingis Hanas būtent taisyklių dėka, lietuviškai sarmatos dėka, ar ne, atstatė e, tai, ką dvasinę tą dalį, kurią buvo praradę, bet reikėjo jam daug e, praleisti metų vienatvėje, persiekėjimam, naikinamam. Ir čia e, tas JASA kaip valstybės pagrindas e, buvo E, visą laiką laikomas, iki kol buvo e, neįvyko islamizacijos e, proceso, būtent Gedimino laikais, ką praeitoje laidoje kalbėjom. Ir labai svarbus irgi dalykas, jis suvokia, kaip kariuomenė turi būti skirstoma, pavyzdžiui, Tiumenė, tai yra ne miesto pavadinimas Rusijai. Čiumenė yra aukso ordos karinio dalinio pavadinimas, kur reiškia 10 tūkstančių karių junginys. Tai jeigu žiūrit, kur Čiumenė, tai buvo 10 tūkstančių karių miestas. Rusija yra toks miestas, tai yra nekas kita kaip 10 tūkstančių karių karinis dalinys įsitvirtinęs e, savo saugomai teritorijai. E, dabar e, grįšiu prie Dalai ir Hano dar kartą. E, tai va, kurį laiką Dalai ir Hanas buvo dvi skirtingus asmenys ir dvi skirtingos pareigybės šitoje a, sukurtoj valstybei – pasaulietinė ir dvasinė. Ir Čingis Hanas, arba Dalai Hanas – E, kinietiškai e, Čengis reiškiasi teisingasis ir panašiai, dar čia vat, kodėl tas Čengis pas mus atsiranda, tai kad teisingasis, arba nuo Tengis e, mongo, mongoliškai kalvis, nes jisai buvo iš kalvių giminės, Tengis. Tai 1571 metais keliaujantis Tibeto lamas Asenk sutiko Altan Khaną ir E, su budistais buvo atlikta apeigos, kurių metu buvo pasakyta, kad e, buvo laikas, kai ta Hano dvasia, e, Dalai dvasia pasaulietinė, e, nebaigė savo karų ir kai tik tai jie baigsis, karai, kai jo dva, karinė dvasia e, liausis klajojusi ir ieškojusi karo pagal e, budistinę reinkarnacijos teoriją, kuri pas mus taip pat buvo <laughs> Lietuvoje tikėjo žmonės į persikūnyjimą. E, pitagorinį persikūnimą. Taip yra kryžiuočių raštuose parašyta, kad e, e, mūsų senieji sarmatai, lietuviai, gotai, tik, rusai netgi tikėjo eiti bet į pitagorišką į sielų persikūnimą. Ten šiek tiek kitiek, kitoks nuo tibetietišką. Bet tikėjo. Tai pagal padavimus ir pagal raštus tiek tibetiečių vienuolių, tiek viską yra rašoma. Aš dar nebaigiau savo karų, tačiau kai tik tai jie baigsis, prašau atvykti į Horą kartu su mokiniais ir pradėti skleisti būdos mokymą. Tai yra Hanas pats, e, Dalai Hanas, e, Čingis Hanas meny, pasakė, kada jisai baigs, kiek reinkarnacijų reikės, tai buvo apie 7 ar 8, aš nebeprisimenu dabar tiksliai. Ir kaip tik 1571 metais susitinka Dalai ir Hanas e, vienoje iš tibetiečių Tibeto Mongolijos tuo metu pasienyje, kur yra atliekamos apeigos, kurių metu dalai Hanas atiduoda, jisai baigia karą ir atiduoda savo tą pavadinimą, savo tą dangaus e, būtent lamai. Ir čia gimsta dalai lama. Tai yra Iš esmės, jeigu pažiūrė Dalai Lama, pagal tibetietiškas tradicijas, lamaistinės, budistinės yra nekas kita kaip ta kario dvasia uždaryta E, šitame asmenė. Ir jeigu dabar Dalai Lama iš tikrųjų, jeigu žiūrėt pagal tas tradicijas, neberanda vietos savo tai valstybėje, mes vėl atskiriam du dvasinį pasaulį ir pasaulietinį. Ir teoriškai turėtų ta Čingis Hano e, arba Dalai dvasės, pasaulietinė dvasė grįžti atgal. Ir mes turėtumėm vėl pamatyti, ką aš kalbu apie budizmą, aš kalbu apie tai, kas yra suvokiama tame, e, tose rėmose mąstymo, kurie buvo aukso ordoj, e, Čingishano sukurtam e, imperijai. E, tai tolerantiškas, pakantus, sakykime, buvo visom religijom, jeigu jos nepirždavo savo meilę. <laughs> Ką darė, sakykime, šiuo atveju katalikų bažnyčia atsinčia kryžiuočius, imi meilę arba neimi, žinai, neimi meilės, nu tai gerklį perpjaunam. E, ir e, taip E, sukūręs visą tą imperiją, jisai kurį laiką e, kovojo, paliko e, pronukius, anūkus ir panašiai, kurie tą tęsė, kaip aš minėjau, iki 1571 metų buvo Čingizo Dalai Hano, sakykime, ta karinė misija tęsiama, kovojama nuo 1571 tiesiog ta dvasia pasitraukia į Dalai Lamą ir kai jūs matot, nepamirškit, kad mes matom tą patį Dalai Haną, tik tai tiek, kad uždaryta e, uždaryta jo tą reinkarnaciją Tibete. Ir kai Tibeto nebeliks, žinokit, kas mūsų laukia taip pat. Galbūt kas į kiniečių kalbą išverš šitą laidą ir išsiūs, nes jiems reikia taip pat žinot, kas laukia visų. E, pagal Čingischano pranašystės ir pagal visų Tibeto lamų vienuolių pranašystės taip pat. E, taigi, e, Čingis Dalai Hanas iš esmės pabandė apsaugo tautą nuo kiniečių teroro. E, kur buvo tiesiog terrorizuojami gyventojai, atiminėjami jų arkliai, imami vergyje žmonės, subūrė draugiją labai nedidelę, ta draugija pasipriešino, po to pamatė, kad tai yra tik tai tam, kad ūkinis dvasinis gerbuvis būtų užtikrintas nuo teroro vis įvairiausio. Ir susibūrė jie, e, pirmą apjungė visas tas išsiskaldžiusias mongolų gentis, po to e, suvaldė kiniečius e, labai stipriai e, užėmė ten keletą jų provinciją, kelis kartus galingesnės pajėgos buvo įveiktas mongolų karių, nes mongolų kariai tai buvo... E, kaip krikščionis <laughs> sako vėlniai, ne, tai buvo vaikai, žmonės, kurie nuo pat vaikystės augo ant žirgų, kurie mokėjo šaudyti iš lanko, lankai buvo kompozitiniai, e, galėdavo užmušti žmogų grubiai iš 300 metrų atstumo, tik šaunamieji ginklai pasiekė tokį užmušimo lygį. E, tuo tarpu, kai angliškiai lankai siekdavo iki 100-110 metrų, tai čia būdavo iki 300 paprasto kareivio rankose. O jau atskirais atvejais, pavyzdžiui, yra prašyta, kad ir iki 500 metrų pataikydavo ten, sakykime, į e, tam tikrą taikinio vietą ir e, pramuždavo šarvus. Tai yra iki 500 metrų netgi. E, bet tai čia jau išskirtiniai atvejai. O įprastiniai buvo 300 metrų užmušamoji gale, todėl jie su savo strėlėm, su savo greitumu, tai buvo tuo meto prieš visą sunkesias kavalerijas, e, prieš įtvirtintus miestus, net imant įtvirtintus miestus, santykis būdavo užimant viestą vienas polantysis ir iki 10-20 ginančiųjų. Tai įtvirtintoj pily užimti žudavo, kol nužudydavo vieną polantį iki 20, nuo 10 iki 20 gynėjų. Tai yra fenomenalus dalykai ir e, atskleidžia tam tikrą e, tą galę. Bet tai buvo pasiekmė teroro. Tai nebuvo priežastis teroro, bet pasiekmė, sakykime, to meto Kinijos teroro Mongolijai. Ir kadangi jisai siekia to dvasinios pusiausvėros, dvasinio teisingumo, pavyzdžiui, susitvarkė su Kinėje, jisai sukūrė e, Mongoliją, jis pasiuntė į Buharos, e, islamišką to meto, patį galingiausią sultonatą, kurių iki pat Egipto buvo, įskaitant Persiją jam priklausė ir norėjo užmėgs prekybinius ryšius, o Buharos sultonate pasiuntiniai visi Dalai Hano buvo įžudyti, ko pasiekoja, jisai e, nepilnus ar per metus kažkur tai grubiai pasiekė per dykumas e, Bucharos visą tą sultonatą ir sunaikino ten per kelis metus. E, kai sultonatas galvoja, kad jis eis apie 3-4 metus, kad normaliai galėtų pasiekti ir todėl dėmesio nekreipia. Bet e, tai buvo pasiekmė teroro vėl iš islamiškojo pasaulio į taikų bandymą bendrauti. Ir 1231-43 metais Aukso Orda jau uh, pasint, pasiekė e, dabartinės Armenijos teritorijos į Aukso ordą buvo jungtas 31-34 metais. E, 38 E, buvo į Vladimiro Susdalės kunigaikštystę, tai yra jau Rusijos pakraštys pilnai įjungtas į e, aukso ordą ir jisai išbuvo iki pat 1500 metų. Tai kaip aš minėjau, panašiai kaip e, va, 300 metų grubiai išsilaikė aukso ordos įtokai Vladimiro Susdalės kunigaikštystė ir va, jūs nustepsit, prisimenat balalaikas rusiškas. Taigi čia mongolų instrumentas, mongoliškas grinai instrumentas. E, prisimena tos e, rūbus su plačiom jostom ir iškirptam carų, Vasilisa, kur šoka ten ir visą. Taigi čia kinietiški rūbai. E, prisimenat samovarą vadinamą, e, tradicinį rusių. Taigi čia kinietiškas yra e, mongoliškas grinai e, kiksmažodžių didžioji dalis Rusijoje. Taigi čia yra aukso ordos palikimas. E, tai va, e, koldūnai, tai tie patys. Taigi yra... Ko garsėja Rusija realiai dabar visai samovarais jo, tais tai- dalykais, koldūnais. Tai, tai, jo, tai aš kalbu, tai yra kinietiškos, mongoliškos kultūros e, išliekamieji ženklai. E, simboliai galim net pavadinti. Vergijos simboliai netgi galim pavadinti. Nes E, ir e, kai pamatysit balalaiką, pamatysit samovarą, pamatysit tos iškirptėm rūbais vasilisos, pamatysit net šapką Monomacha, tai yra Monomacha kepurė, kuri buvo Vladimiro Susdalės to kunigaišio, kai aš minėjau praeitoje laidoje buvo tverės, nužudė, tverė nužudė mongolų pasintinį ir pabandė savarankišką politiką vesti. Tai perkelė į Vladimiro Susdalį ir tą Monomacha kepurę skiria. Tai yra mongolų kareivio šalmas, papaštas deimantais. Tai yra paprastas kareivio šalmas papaštas e, grinai kario raitelio šalmas, kur arklio odegą įdėdavo, tai ten ant tos vietoj arklio odegos uždėjo kryžių. <laughs> o toliau tai yra vienas prie vieno kareiv, mongolų kareivio šalmas, tik tai tiek, kad eimantais papuoštas. Ben, bent jau Rusija, kaip sakant. Taip pat aš kalbu dabar... jo, e, kad jos, jie negali save suprasti, mm. jeigu jie nesuvoks, ką jiems atnešė aukso, jeigu bandys kaip savo pateikinė. Čia tas pats, kas lietuvis pabando ministeriją pateik kaip savo sukurtą dalyką ar pre prezidentūrą. Ne, Ne, tai yra anglų kalbos dariniai kažkokie, tai arba signataras, ne tas, kuris pasirašė, prezidentūra tai yra pirmininkas, o ministerija tai yra tarnai. Ir tai parodo, kokios valstybės įtakai tu esi, o sukvailinimui tai dažniausiai pateikiama kaip tavo didžiausias pasiekimas, nes tada tu pinigus e, skirsi ne savo paveldui, ne savo tautai, ne savo valstybei, o skirsi tos valstybės, kuri tavo okupavo. Tai šiai dienai rusai nesąmoningai jau yra paruošti Kinijos okupacijai e, nesąmoningai. E, todėl, kad, e, kaip pasakyti, labai įdomus dalykai, labai giluminiai dalykai. Sakant, laikas parodys. Aivarai, trumpa reklaminė pertraukėlė, muzikinė ir vėl grįšime eterį. Radio stotis Pulsas. žiauri tikrovė Tai dar prie tų žodžių aš grįšiu, nes e, Erikas per pertrauką nusistebėjo, kad va, balalaikos, koldūnai visi e, ir rūbai tie ir panašiai liktai e, rusiškos kultūros dalis. O šiai dienai didžioji, didžioji dalis žmonių pas mus moka susišnekėti su 18 žodžių ir tai dažniausiai yra tie patys mongoliškos kilės, kilmės turkiškos. Pavyzdžiui, huai toks žodis. Aš negaliu sakyti, bet didžioji dalis ant sienų visur parašyta rusiškai tri, tri, ant trijų raidžių, kaip sako pas pas mus. Taigi yra mongoliškas žodis huai. Tai reiškia ir lapių medžioklė, ir reiškia kardo makštis, ir karo šūkis būdavo huai, <laughs> į pirmin tipą. Tai kaip ta lapių medžioklė vykdavo? E, Apsupdavo ratu kareiviai tam tikrą e, sklypą, e, tam tikrą erdvę ir spausdavo ir gaudydavo to ž, e, žvėris. Ir tai vadinosi huai. E, ir dar be to hulega toksai generolas užima pačią Rusiją, e, tą Rusiją Vladimiro Susdalės, aš turiu meni dalį. Tai ir irgi surišta su tuo, nes jie iš karto įvedinėjo taisyklės mongoliškas. Pavyzdžiui, Mongolijai tu turi iki pačiai dienai, jeigu tu nori sutarties laikytis, tu turi prisiekti motiną savo. Tuo metu Mongolijai taip pat reikėdavo prisiekti savo motiną. Uh, Tai va tu ateina pas tavęs rinkt mokesčių, e, tai duoklė buvo ne kas kita kaip šios dienos mokesčiai, kurie šiai dienai Lietuvoje didesni negu tuo metu <laughs> mongoliškiai Rusijai, tai okupuotai Rusijai. Tai e, tu turėdavai prisiekti savo motiną, kad tu tos mokesčius sumokėsi valstybei. Ir dabar ateina tas mokesčių rinkėjas baskakas, dažniausiai tas pats rusas, e, baltasis, nes išle, e, mokesčiams surinkti būdavo išduodami patentai. Ir tu nuo to patento pasimdavai kažkokią tai dalį, o ten 90 procentų ar kiek atiduodavo valstybė, bet tu būdavai suinteresuotas surinkti mokesčius. Tu turėdavai, jeigu turi žemės klypą, tu turi prisiekti kažkokią tai dalim derliaus. Ir tu prisieki savo motiną kad tu garantuoji savo motiną, kad tu sumokė. Ir jeigu tu nesumokėdavai mokesčius, įvykdavo tas huai, iš trijų raidžių visam kaimui, talapių medžioklė visam kaimui. Jeigu nesu, net sumokėdavo į valstybę mokas, panašiai šiaip šiai dienai vyksta, tik tai motinos nėra. Ir tada, jeigu tu, e, kadangi prisiekiai motiną, tai dažniausiai e, turėdavai arba pat savo motiną išprievartauti, arba tave nužudydavo. Ir tada dažniausiai kitas turėdavo to kaimo gyventojas atliktą pareigą prie tavo akių dar. Kad... Ir iš atsirado tasai, jie Tvaimat, atsiprašau už tą mongolišką keiksmažodį, bet išgirskit visi vyrai. Ir jeigu jūs jau vartojat, jūs iš esmės prisiekinėjat, kad aš garanto užtikrinu savo motiną, kad aš sumokėsiu valstybinius mošius. Jeigu nesumokėsiu, aš išprievartausiu, turėsiu išprievartauti savo motiną, arba mano kaimynas prie mano akių turės tą padaryti. Tai iš čia va to žodžio, to keiksmažodžio netgi kilmė. Ir va kokiam giliam, freudiniam lyg, lygmenį, tas, sakykime, žodžius e, tas keiksmažodis turi ir kodėl jisai toks gajus tarptų vyrų yra iki pačios dienos. Todėl, kad pagal Freudą didžioji dalis vyrų nori savo motiną. Bet tai yra tas mongoliškasis e, palikimas, tas baisusis, kurį dažniausiai darė ne mongolai, o vietiniai gavę mokesčių rinkimo licenciją. Baskakai tie vadinamieji. Tai ir va didžioji dalis keiksmažodžių tai pas mus keikdavosi žalčiai, rūtomis, e, poperkūnais, tenai mietomis visokiomis, šitą bobą devint ir panašiai. Tai buvo dažniausiai užkeikimai surešti su tam tikromis savybėmis, kurias būdavo bandoma surišti ir pašalinti, arba išryškintame, kamet, kam tu sakai, ar rūto savybės, ar perkūno savybės, ar tiesiog išmesti viską. Todėl lietuviai grįžkit prie savų keiksmažodžių per šitą laidą, nustokit vartoti mongoliškus e, keiksmą, tas pats liečia ir rusų tautą, jie turėtų tai suvokti, nes kol jie nesuvoks, jie bus dar tame okupaciniam mentalė taip pat, į kurį jos uždarė 300 e, metų Auksordos okupacija. Yra įdomiausia tai, kad išliko dokumentai, e, kuriuose yra patvirtinami, kad mes bendrai kovojame prieš Vatikaną, prieš Šventąją Romos imperiją. Neatskirai, ne, mano priešo priešas yra mano draugas. Kodėl aš turiu kovoti su priešu, kuris kovoja su mano priešu? Tegul jie kovoja tarpusavį ir aš dar padėsiu tam priešui, kad tą užlenktų ir būdą nusilptų. Tai šiuo atveju Lietuvos didžioji kunigaikštystė nuo prieš Mindauginių, tai yra grubiai nuo 1219 metų, iki pat Gedimino laikų, kol neprasidėjo islamizacija. E, ir laikėsi tos politikos, e, kad mes esam sąjungininkai. E, ir tai buvo priežastis kiekvienas mūsų bendrų sąjungininkų žygių, pasiekmė ir didysis pirmasis prūsų sukilimas, apie kurį kitose laido, ir antrasis prūsų sukilimas, žinomas Herkaus Manta, tai yra neatsiejami nuo aukso, e, nuo mongolų ateimo į Europą žygį. Ir aš dabar tiesiog perskaitysiu popiežiaus Urbono ketvirtojo 1264 metų birželio laišką Bohemijos karaliui, tai yra vienam iš svarbiausių Šventosios Romos imperijoje asmenų, e, kuris kviečia, štai ką jis rašo. Schizmatikai, rusai, lietuviai ir kiti gyvenantis jų kaiminystiai, kurie nepripažįsta Dievo, draugė su totoriais, savo bendrininkais, su kuriais sudarė prakeiktą sąjungą, dažnai kaip priešai įsiveržia į Lenkiją ir niekas jiems neduoda atkirčio. Jie taip pat tai, ką e, praleista vieta, teutonų ordino broliai, apaštalo sosto padėdami buvo laimėję mūšį, pralėdami daug kraujo, dabar mėgina suardyti e, tie totoriai lietuviai e, puola krikščionių tikėjimą, o po to ketina jį ir visą išrauti. Tiesiog popiežiaus laiškų. Ir čia ne vienas, čia šimtai tokių dokumentai iš to laikmečio, kur yra kalbama, kad tai yra bendros pajėgos tam, kad tą e, komunizmą to meto vadinamo krikščionybę būtų bandoma išrauti su šaknimis iš to. Ir e, kai apie Vitenį aš kalbėsiu, tai Vitenis e, panašių, sakykime, po mindauginių jau laikotarpį buvo tiesiog to meto e, cirko herojus pagrindinis Europoje, nes jisai jisai būtent ir kovojo dėl to, kad tos krikščionybės nekvap. Aš kalbu apie tą, ne tą krikščionybę, kurią šiandien įsivaizduoja už, apie, už meilę. Tai vat, mano supratimu, ta krikščionybė savotiškai pakeitė meilę savoką iš turėjimo šeimą ir vaikų, pateikė į klajoklišką pasaulyje žiūrą, kur tu sėki paskui tos debesius, kurios tu myli ir tu eini paskui juos, eini ir kaip visą laiką bedugne viskas baigėsi. Tai žodžiu mes matome, kad ta bendra kova e, prieš vieną bendrą priešą, kuris šiuo metu buvo tuo metu Šventosios Romos imperijai. Mes matom labai keistus dalykus, kurie tiesiog keistai sutampa. Mes matome apie 1220 metus, 22 e, pasirodo pirmieji e, Hulega ir Jochi vedami Čingischano jau sunaus vyriausiojo daliniai e, Europoje, prie Volgos, prie Novgorodo, prie Vladimiro Susdalės. E, tai matome, kad jie atsiranda po įdomios sutarties – E, kuri vadinama Haličio Valinio sutartis. Ir mes matome, kad net Mindaugo e, metais jau, kai kovoja su Vykantų Žemaitijai, mes matom, kad Vykinto pusėje, tai yra tų vadinamų getų pusėje, mes matom jau kovojančius totorius. Totoris tai yra sąjungininkas mongolų, trumpai tariant. Totorius iš esmės mongolai išnaikino kaip konkuruojančią gentį su jais, kurie dėl e, dominavimo kovojo ordoje, tai pavadinkime, Mongolijai. Ir tie, kas norėdavo toliau tapti e, sąjungininkais mongolų, būdavo vadinami totoriais. Tai kai mes kalbam apie totorius, tai rusai buvo patys tikriausiai totoriai, nes jie buvo sąjungininkais. Visi, kurie norėdavo būti mongolų sąjungininkais, būdavo vadinami totoriais. Šiuo atveju mes matome, kad totoriai tai yra sąjungininkai, tie kovojo jau 1200 20-30 metais ir Lietuvoje jau tų, kas nepriėmė, nepalaikė krikščionybės pusėje. Tai išeina, kad mes tą santykį ir galbūt tai net priežastis mes esam, kodėl jie čia pasirodė. E, pati aukso orda. Įdomiausia tai dar, kad jeigu jūs paimsit auksos ordos e, dalai Hano ženklą, tai bus trišakis. Jeigu paimsite prūsų ženklą, tai bus trišakis. Jeigu paimsit Rusijos ženklą, tai bus trišakis. Net jeigu paimsit Gedimino stulpus, jūs atrasite, tai yra trišakis. Tai yra netgi tas pats ir tai buvo e, perkūno ženklas. Tai buvo e, Odino to pačiu ženklas, irgi trišakis. Tai buvo tų karių ženklas, kurie pasinerdavo į mirtį dėl tam tikrų dalykų. Ir tas baltas žirkas, vat būtent ir žengia, baltas raitelis mirti dėl tam tikrų dvasinių dalykų, kur užtikrindavo, kad valstybė galėtų. Tose senosiuose paveiksluose dažniausiai už to raitelio matosi saulė. Tai saulelė motinėlė, mėnesėlis tevelis. Tai yra buvo kovojama iki paskutinio, kad tą moteriškąją dalį, matriarchalinę atstatyti, nes katalikišką ir krikščionišką, prie ko mes sekantį laidą ir pereisim, tai prie katalikų ordino, prie katalikų, tai yra patriarchalinis sektantizmas, kuris nieko kito negali ir įsilaikyti, jeigu neįvyksta karo. Tik tai per terorą, iš esmės, va, tas patriarchalinis sektantizmas, krikščionybės pavydelio, komunizmo, islamo ir sugeba išbūti. Tai mes matome, kad batų E, Hanas 1241 metais užėmė Kievą, bet užėmė Kievą kaip krikščionišką valstybę. Mes šiuo atveju išlaikėm tą senąją pasaulį. Ir jeigu pasižiūrėt, kaip aukso e, žygiai, aukso ordos vyko, mes pamatysim, kad vietoj to, kad tiesiogiai praeitų pro Lietuvo žemę, kas jiems būtų tiesiau, sakykime, į tą pačią Krokuvą, į tą pačią e, Vokietiją, kur jie žygiavo, jie visą laiką ėjo ratais aplink mūsų. E, darydami milžiniškus vingius vietoj to, kad tieseja varytų. Tai akivaizdu, kad kažkas netai buvo. Ir 1240 e, mes matom, kaip ta krikščioniškai Bizantijos imperijos įtakoj esanti Rusija kontroliuojama iš e, Konstantinopolio ir užimama. Ir vat, kaip aš jau minėjau, tai buvom sąjungininkai, kol neprasidėjo islamizacija per Oksbek, Uzbeką. E, tūkstant Gedimino laikais. Tai kas dar įvyksta, 1240 metais mes kalbėsim apie Prūsiją, čia vėlesnius laikus, iki Mindauginius, pamatysim, kad iš esmės kryžiuočiai užėmė visą e, Baltijos pajūrį, užėmė Prūsiją, pradėjo terrorizuoti. Tuo pačiu kryžiaus žygių masę apie 1240 pradedama ruošti jau ir Lietuvos kunigaikštystę. Ir mes matom 1241 metais pilnai užėmus jau Prūsiją, pristačius pilių, staiga mongolai įsiveržia ir užima Krakovą, Lenkijos sostinę, Krokuvą. Įdomiausia tai, kad kryžiuočių kronikose nerašo, kad mongolai, o rašo, kad lietuviai, mongolų sąjungininkai užėmė Krokuvą. E, irgi įdomus mo, istorinis faktas, nes kryžiuočių kronikose yra prašyta, kad užėmė ne mongolai, o lietuviai Krokovo užėmė. Tuo tarpu, kai e, mūsų sąjungininkai, mongolai tuo metu, su kuriais mes nekovojom, bet kartu kariavom, skamba paradoksaliai, bet sakau, dokumentai yra ir aš negaliu nieko, aš turiu jo sutalpinti į kažkokį tai istorinį konceptą, ką šiai dienai istorikai bando peiti. E, taigi, suduodamas 41 metais didžiausias smūgis bendrai katalikų šventai Romos imperijai. E, ir aš pradėjau laišku, kuris atėjo tą Romą pasiekę būtent po šito smūgio. Kas buvo? <clears throat> Balandžio 9 prie Liegnico buvo E, Vatikano jungtinės pajėgos surinktos jungtiniai riteriai. Ir patiria mongolų kariams pralaimėjimą triuškinantį. Sekantis e, mūšis buvo balandžio 10 Mohi mūšis Vengrijai, kur taip pat buvo sunaikinta Vengrijos armija visa. Šventosios Romos imperijos karinė gale Europai buvo tiesiog centriniai Europai ir rytų nušluota šitų trijų mūšių. Mūšio dėl Krokuvos, mūšio Legnicos metu ir mūšio Mohi metu. Ir panašu, kad jie visi trys buvo koordinuojami, iš esmės e, koordinuojami, kartu daromi, ne atskirai, o kartu. Ir kai tai įvyksta, mes iš karto matome, kad prasideda tas sukilimas vadinamasis prūsų. Iš karto pamario, pamarių karalius Sventopelkas II pradeda remti prūsus, Ir Prūsijoje prasideda pirmasis laisvės karas. Be aukso ordos, be mongolų. Mes negalim savo istoriją. Bet iš teigiamos pusės, o ne iš neigiamos, kaip mums bando įpiršti. Skamba paradoksaliai, bet yra tokia tiesa ir nu, ją turi talpinti. Ir Tik tai e, mongolai tuo metu, e, ta persiškoji dalis jų, 43 <clears throat> metais Anatolijai patiria seldžiukams pralaimėjimą. Ir tai buvo pirmas pralaimėjimas, iš tikrųjų, kuris sustabdė jų dominavimą mongolų E, islamiškoji jau sukurtoji imperijoje. Ir su Oksbeku mes gaunam 1315 <clears throat> metais dominavimą tiurkų. Išėj ir turkų, išėj ir otomanų imperija kilo. Tai yra tie patys turkai, mongolai, tai tie, kad islamiškosios tikybos, jau islamiškosios tikybos mongolai. O to, ir tokia e, ta, e, galim pasakyti, imperijos istorija imperijos, kurios esmė buvo šventikas globėjas ir e, vadinamas lama, ir e, pasaulietinis valdovas e, skirtas dangaus dalai – E, kur susijungia į dvasinę karalystę 1500 metų pradžioje, sukurdamas Tibeto valstybę. Ir ta dvasia nuo to karo dvasia, galima sakyti, ta Čingischano karo dvasia buvo surakinta ir rakinta. Šiai dienai panašu, kad jinai gali būti atrakinta tik tai mirus dalai lamai ir jūs galite tą laidą klausydamės įstebėti visų tolimesnių įvykių. Ir jeigu mes tai žinosim, galimybės sukurti tą Lietuvos imperiją, mums iš esmės susidaro pačios geriausios prielaidos nuo 1321 metų ir penės mūšiam. Supratau, manau, kad ir kita laida iš tikrųjų pakankamai bus įdomi, kaip minėjai apie kryžiuočių ordiną, ar ne taip, viskas? Taip, apie švenčiausią mergelios Marijos ordiną ir iš esmės atsakysiu į klausimą, kodėl ne Lietuvos, o ši... Marijos žemė. Čia bus Išgirsit įdomu. atsakymą. Susigirdėsim kitą penktadienį. Ačiū Dėkui visiems. visiems. Iki.